فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndugu zangu waislamu katika ijumaa hii ya leo insha Allah taala ambapo ni Jumaa ya tarehe 23 ya mwezi huu mtukufu wa Muharram mwaka 1447 Hijiria kupitia hutuba hii tutakumbushana machache insha Allahu taala leo tutakuwa na waqafatun ma hadithi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam اغتنم خمسا قبل خمس وقفات مع حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم leo tutakuwa na visimamo vya kutafakari pamoja na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam اغتنم خمسا قبل خمسين faidika na mambo matano kabla hujakabiliwa na mengine matano mazungumzo yetu yatazunguka katika hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hakika ndugu zangu waislamu tunahitaji tuitafakari hadithi hii hadithun adhim kwa sababu imebeba ndani yake ukumbusho mkubwa ukumbusho ambao unatukumbusha tulipo tujitafakari na kujipinda kwa kufanya maandalizi lakini hadithi hii inatukumbusha tunakoelekea kwenye hatima yetu tuelekee katika hali ya kuwa tumejipanga biidhnillahil karim ndugu zangu waislamu hadithi yenyewe ameitaja alimamu alhakim al-Hakim kwenye kitabu chake al-Mustadrak lakini pia al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Shu'abul Iman hadithi hii ni hadithun sahih al-Allamatu Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah katika sahihu al-Jami' ameisahihisha hadithi hii hadithi inasimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tena Abdullah ibn Abbas ndiye aliyekuwa akiwaidhiwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa maneno haya kama zilivyotaja hivyo baadhi ya riwaya kwamba yeye mwenyewe Abdullah ibn Abbas ndiyo aliyekuwa akiwaidhiwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anamwambia na ndiyo tunaambiwa sote igtanim khamsan kabla khamsin faidika ewe muislamu na mambo matano kabla hujakabiliwa na matano mengine kisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaanza kuyataja kwa kusema shababaka قبل هرمك اي اغتنم شبابك فايديك نوجنا wako kabla ya utu uzima wako Allah amekuumba akakuengaenga toka umezaliwa mpaka ukafikia umri wa ujana umri wenye neema nyingi lakini wakati huo huo ni umri wenye changamoto nyingi Mtume alayhi salatu wasalamu anasema shababak faidika na ujana wako kabla haramik kabla ya utu uzima wako hilo ni jambo la kwanza akasema tena wasihataka kabla sakamik faidika na uzima wako afya ulionayo kabla ya kuja maradhi yako kisha akasema waghinaka kabla faqrik nafaidika na utajiri wako ukwasi Allah amekupa kipato una hali fulani nzuri faidika na utajiri huo kabla haujaja ufakiri wako wa faraghak nafaidika na wakati ulionao una fursa una wakati mrefu upo tu tumia wakati wako kabla shughuli kabla ya kushughulishwa kwako kuwa bize mpaka ukakosa wakati wa kufanya baadhi ya mambo sasa tumia wakati kisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akahitimisha mawaidha yake haya kwa kumwambia Abdullah bin Abbas wa hayataka qabla mautik na faidika na uhai wako kabla ya kuja mauti yako kwa kweli ndugu zangu waislamu hadithi hii imebeba wasia mkubwa sana kwetu sisi wanadamu wabilkhusus kwetu sisi waislamu ambao tunamtaraji Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mwisho wa siku tutarudi kwake tutakutana naye na Allah subhanahu wa ta'ala atatuhesabu kwa amali zetu na atatulipa kwa uadilifu hadithi hii ni ukumbusho mkubwa sana kwetu sisi yaqulu ahlul ilmi wanatuambia maulama kuhusiana na hadithi hii fahuna ya ibadallah na hapa kwenye mazungumzo hayo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam enyi waja wa Allah yusina رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بوصيه من اعظم الوصايا anatuhusia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa wasia ambao ni miongoni mwa wasia mkubwa mno wayahudduna ashadda alhaddi na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuhimiza sisi mahimizo makubwa kabisa ويدعونا إلى اغتنام الفرص في زمن المهلة bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatulingania sisi kwenye kuzitumia fursa fi zamani almuhla katika zama za faragha na kuwezekana mambo zamanu almuhla ni alfaragh watamakun ni wakati ambao una faragha nafasi unayo alafu pana uwezekano wa kuyafanya mambo mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatulingania tusitumie fursa hizi wayukhbiruna bali anatuambia mtume alaihi salatu wasalam kwenye hadithi hii anna man farrata fi dhalik kwamba hakika yule ambaye atazembea katika hilo asizitumie fursa alizokuwa nazo kama hizi fursa tano zilizotajwa maulama wanasema qad yati zamanun yatamannahu unaweza ukaja wakati akatamani muhula huu akatamani wakati huu wenye fursa wakad hila bainahu wa bainah ma'al asaf kwa masikitiko makubwa wakati huo itakuwa tayari amezuiwa pana kizuizi sasa baina yake na baina ya hicho kipindi cha fursa na hapo atakuwa mwanadamu anatamani tu atakuwa anajuta tu kipindi ambacho majuto yake waswahili wanasema ni mjukuu majuto hayasaidii kitu na wala tamaa ulizokuwa nazo na hizo ndoto ulizokuwa nazo hazina maana kwa sababu hazitekelezeki wakati umepita haya ni maneno ya ulama wetu wa ahli sunna wal jamaa wakiizungumzia hadithi hii lakini napenda kuitaja nukuu nyingine hapa ya al-Imam al-Alim al-Mufassir al-Kabir al-Qurtubi rahimahullah ta'ala Abu Abdullah محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي رحمه الله تعالى mwanawachuoni mkongwe aliyefariki karne ya tano kuelekea karne ya sita kafariki mwaka 567 Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake aljami'u liahkami alquran almubinu lima tadammana min as-sunna wa ahkami alfurqan tafsiri mashuhuri sana jina lake refu ndio hilo ni tafsiri ya alimamu alqurtubi wakati alimamu al anayetafsiri aya katika suratul hadid aya 21 Allah anaposema sabiqu ila maghfiratin min rabbikum tangulieni Allah anatuhimiza sisi waja wake sabiqu ila maghfiratin min rabbikum tangulieni kukimbilia msamaha utokao kwa Mola wenu mlezi wa jannati na tangulieni kuikimbilia pepo ambayo ardhuha samai lsamai walardhi mapana yake hiyo pepo ni kama upana wa mbingu na ardhi jannatun adhima pepo kubwa yenye starehe na neema za kila aina umniatu kulli mu'min hiyo pepo ndiyo ndoto ndiyo tamaa ya kila mu'min Allah anatuambia kimbilieni sasa msamaha wa Allah na ikimbilieni pepo yake ambayo mapana yake ni upana wa mbingu na ardhi uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi imeandaliwa hiyo pepo kwa ajili ya wale ambao wamemwamini Allah na kuwaamini mitume wake twaambiwa mambo haya ya janna tuyakimbilie mfanye mashindano kwenye aya hii alimamu al-Qurtubi anazungumza maneno anasema na ndio nataka tuyasikie qala rahimahullahu ta'ala sabiqu bil a'mali salihah shindaneni tangulieni kwenye kuyafanya matendo mema waghtanimu at-tamakkuna minha natumieni fursa ya kumakinika kuyafanya hayo matendo mema kabla an yuhala bainakum wa bainaha kabla ya kuzuiwa baina yenu nyinyi na baina ya hayo matendo mema bidahiyatin min hadhihi dawahi kwa sababu ya msiba miongoni mwa hii misiba iko misiba itakuja itakufanya ushindwe kuzitumia fursa kwenye kufanya a'malu saliha asema kwa sababu ya hiyo misiba fayafutu al'amalu itakupita amali ewe muislamu lilmani kwa ajili ya kizuizi amali unaiona unaitamani ina kheri kubwa lakini huna uwezo wa kuifanya unabakia kutoa macho tu lakini huwezi kufanya chochote usisubiri wakati huo ambapo itakupita amali kwa sababu ya kizuizi au ta'dimu manfaatuhu liadami alqabuli au yanakosekana manufaa yake hiyo amali kwa sababu ya kuto kukubalika ni amali ya kheri kweli lakini umeichelewesha mpaka wakati ambao amali hazikubaliwi tena mtu akabweteka mpaka akasubiria roho inatoka sasa inda algharghara roho inanyofolewa kwenye koo lake ndio anaanza kutamani heri mbalimbali lau ningetoa lau ningeswali ningefanya kadha ningekuwa mtu wa heri haihat kiko wapi bwana wakati roho inatolewa amali za mja hazikubaliki tena mlango umefungwa bali mtu akasubiri mpaka ishara kubwa za kiyama kama kuchomoza jua kutokea upande wa magharibi hapo hata ukifanya hakuna manfaa kwa sababu wakati umepita alimamu al-Qurtubi anasema sasa tumia fursa kufanya amali njema kabla haijaja misiba hiyo ambayo itakufanya amali kupite au iwe haina manufaa tena kuifanya walmaqsudu bilmawani anaendelea rahimahullahu ta'ala na makusudio hivyo vizuizi akavitaja baadhi yake almaradhu ni maradhi walkibaru na utu uzima walfaqru almunsi na ufakiri wenye kusahaulisha mambo ukapigwa ukata ikawa hukumbuki chochote zaidi ya kuhemea maisha kutafuta tonge hukumbuki ibada hukumbuki ilmu hukumbuki adhkari kusoma Qur'ani hukumbuki kheri yoyote unapelekwa mbio na ufakiri hata unapoalikwa na wenzio kwenye kheri kwenye vikao vya kheri kwenye kupanga mipango kwa ajili ya dini ya Allah hupatikani huna time umepotelea maporini huko upelekwa mbio na ufakiri naam katika vizuizi vya kheri ni ufakiri wenye kumsahaulisha mtu akhira walghina almutghi na katika vizuizi ni utajiri wenye kutupisha mipaka ukapata neema na utajiri kiasi ambacho huna muda, umekuchupisha mipaka kwenye utafutaji, huna hata muda wa kumwabudu Allah wala wa kufanya kheri, bali pana wengine wanakosa muda wa kutekeleza hata majukumu ya nafsi zao kwa sababu ya kupelekwa mbio na mali. Katika vizuizi Sheikh akasema waliyalu na watoto walauladu waliyalu na familia walauladu na watoto ni vizuizi hivyo walhumumu na huzuni ukafikwa na kipindi cha mitihani una huzuni stresi walankadu na tabu za dunia walfitanu walmianu vizuizi ni fitna na matatizo mbalimbali ila ghairi dhalik yakul qurtubi rahimahullah ta'ala na kuelekea mengine yasiyokuwa hayo mimma la yatamakkanu linsanu miongoni mwa yale mambo ambayo hawezi kumakinika mwanadamu maa shay'in minhu pamoja na chochote katika mambo haya min amali saleh kutokamana na kufanya amali njema hivi ni vikwazo vikikukuta vitakupeleka mbio hutoweza kumakinika kufanya amali Allah Allah ibadallah tuzitumie fursa hizi kabla ya kuja mambo haya kutuzuia tukashindwa kufanya ikabakia tunajuta na wakati huo majuto hayatutufaa kitu hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabatihi وصحابته ajma'in amma ba'd ndugu zangu وإسلام kama mmeisikiliza vizuri hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo ndiyo mada yetu ya leo tunaitafakari hadithi Abdullah ibn Abbas mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amezitaja nukta tano kwamba tuzitumie ni fursa hizo kabla hazijaja nukta tano tutajuta ikiwa hatukutumia ile fursa ya kwanza katika aliyoyataja ni ashabab kuutumia ujana kabla ya kuja uzee au utu uzima ndugu zangu waislamu umri wa ujana ni neema kubwa kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humneemesha mja wake akampitisha kwenye kipindi cha ujana kipindi cha ujana kimejipambanua kwa ule uwezo wake. Kuna mambo mtu anayaweza kwenye wakati wa ujana alikuwa hawezi kuyafanya katika utoto wake, na kuna mambo mtu anayamudu na ana nguvu nayo wakati wa ujana hatoweza kuyafanya wakati wa utu uzima wake na uzee wake. Maal asaf, kwa masikitiko makubwa, kipindi hiki muhimu cha kuchuma kheri vijana wengi wa Kiislamu wamekifanya ndiyo kipindi cha umapepe, ndiyo kipindi cha kupoteza, bali hata Waislamu watu wazima ambao hawafuatilii dini, watu wajinga, wanaona kwamba ujana ni udhuru wa mtu kuwa mbali na dini, ni udhuru wa mtu kuwa mzembe kwenye ibada. Utawasikia watu wazima wakisema, ah, ni ujana huo unamsumbua bwana akikuwa ataacha kipindi cha umajia moto huo na wengine wakisema ujana ni nusu ya ukichaa hizi ni lugha zinatolewa kumpa udhuru kijana wakati sheria ya Kiislamu inaona kwamba umri wa ujana ndiyo umri wa kuchuma ndiyo fursa vijana wenye kutumia ujana wao fi dinillah wa fil khairat wa fi ta'at hao ni vijana waerevu waliofahamu ujumbe wa Allah na ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanaitumia fursa idha ndugu yangu kijana wa Kiislamu usiutumie ujana wako vibaya hakikisha unaulinda ujana wako na unautumia katika khairat kipindi cha ujana usikifanye ndio kipindi cha uhalifu kwa kuwa una nguvu ya kukimbia una nguvu ya kumpiga mtu roba una ushawishi wa kila aina usiutumie ujana kwenye uhalifu kwa sababu vijana wengi wanatumia nguvu za ujana kufanya uhalifu ana nguvu ya kiwiliwili ana nguvu ya kiakili ana nguvu ya kimoyo ushujaa na uthubutu hizi ni neema za vijana watu hutumia fursa hizi na neema hizi kwenye uhalifu au mtu akatumia ujana wake kwenye zinaa ikawa anasifika kwa uzinifu watu wanasema si mchezo kidume kile kina watoto wa zinaa kila mtaa kila kona kifimbo cheza anaitwa isipite gauni mbele yake wala dera hakopeshi kwa sababu ana nguvu ya ujana watu wakasifiana kwa upuzi huu usiutumie ujana wako kwenye mambo hayo, wala usitumike na watu wenye malengo yao yasiyokuwa ya dini, ashabu aghrad, watu wenye malengo yao huwa wanatumia vijana kuwabeba kwenye malengo yao. Vijana wanageuzwa ni farasi kwa ajili ya kuwapeleka watu kwenye malengo yao, hali ya kuwa wao wenyewe wanateketea na kuangamia. Kijana wa Kiislamu usitumike kijinga mtu asikutumie kwa malengo yake labda anatafuta uongozi au anatafuta mali anakufanya wewe ndiyo farasi wake wa mapambano ukamkosea Mola wako ukaikosea jamii yako ukawakosea wazazi wako ukawakosea ndugu zako waislamu na wewe ni kijana wa Kiislamu kwa sababu umeyabeba malengo ya mtu fulani usikubali kutumika vijana wengi wanatumika vibaya na wanatumiwa na watu wako mbali na dini jitu ovu kabisa mushrik la yusalli la yurai ad din jitu haliswali mtu hachungi heshima ya dini anaweza akazungumza lolote anaweza akafanya chochote hata kama ni ukafiri mshenzi muovu jamii inamjua maal asaf anakutumia kijana wa Kiislamu kwenye malengo yake ya kilimwengu na wewe unatumika kama zezeta vijana wa Kiislamu msiwe mafala na watu wasiwachukulie poa wawajue ni watu mna maamuzi na mna weledi mnauelewa unampima mtu unamwambia sidanganyiki hapo siingii kaka kwenye munkarati hizi abadan wako wapi vijana hawa wenye uwezo huu kapelekwa bwana kama mtoto wa kike bwana wadanganywa na vigenchi tu uchawa tu unaharibu huangalii mustakbali wako huangalii dini yako tayaqaf amka kijana wa Kiislamu usitumike vijana wa Kiislamu wanauharibu ujana kwa ulevi na utumiaji wa dawa mbalimbali za kulevya wallahi vijana wamechoka kwa sababu ya pombe kwa sababu ya mirungi kwa sababu ya bangi dawa za kulevya za kila aina na leo kuna vijipombe vya kisasa vya bei rahisi vimeingia katika miji vijana kutoka asubuhi mpaka jioni wako chakari wanapata matatizo makubwa wanapata ajali za kutisha wanakufa wanakuwa vilema hawana mustakbali wa maisha kijana miaka 35 30 29 hana pa kulala ni mtu wa kuhamahama mageto hana mpango wa maisha hajafikiria mke hana mtoto hana dini vijana wanasikitisha sana ulevi kwa nini unatumia ujana wao katika hali kama hii tusikubali mambo hayo bali vijana ni watu wa viwanja ni watu wa viwanja anachokipata leo kinaliwa leo hawana akili ya maendeleo wala akili za kutoa katika dini kinachopatikana leo kinaliwa leo na wenyewe wanasema tunakula leo tunamaliza na kulala ni kesho tunalala kesho yani kuanzia saa saba kwenda mbele siku ishageuka ndio vijana wanalala katika mambo yaliyotajwa kwenye hadithi hii ni kutumia afya sijui kama mnatafakari afya tulizokuwa nazo sihatak kabla saqamik itumie afya yako kabla ya maradhi yako usiitumie afya vibaya tayari una afya njema kabisa ziko ibada unaweza ukazifanya kwa sababu zinahitajia afya ibada ya swala kuiswali swala kwa nguzo zake na wajibati zake ukasimama pa kusimama ukarukuu pa kurukuu ukaitidali pa kuitidali ukaona uwezo kukaa tahiyat na matendo yote ya sala yanahitajia afya pana watu wamepewa afya lakini hawatumii afya yao kwenye ibada kama ya sala qiyamul layl kisimamo cha usiku na sunna qiyamul layl iwe na kisomo kirefu rukuu iwe ndefu sujudi ndefu adhkari nyingi hebu niambie kama una afya utaweza sasa hivi unayo afya tumia fursa hiyo kwenye kufanya khairati hizi usibakie kutusimulia tu wakati tayari ushakongoroka afya hakuna unatembea na mifuko ya mikojo una kisalisali hiyo tahara pia haiwezi kukaa kila unapotaka kuswali lazima ujitoharishe na ujifute mikojo huwezi kuzuia mikojo wakati ulikuwa na nguvu ya mishipa ya kuzuia mikojo ulitumia kwenye uzinifu na kwenye kuharibu wake za watu na watoto wa watu mishipa imelegea na kutoboka ndio waja msikitini sisemi usije lakini ulichezea fursa kuna mambo huyawezi tabaki kulalama tu tafutieni kiti siwezi wakati unaweza ulikuwa wapi na misikiti ilikuwepo sasa pana watu wanajuta leo, kuna mambo ya kiibada hawayawezi, maalasaf hawana akiba katika ujana wao na katika afya. Walipokuwa na afya, nguvu zimeisha kwenye maovu, vinakuja misikitini huku vimekongoroka, vigonjwa vyatumia madozi tu. Sisemi kwamba ninakejeli maradhi, sisi ni wagonjwa watarajiwa, na pengine tunaumwa kuliko nyinyi, lakini tunazungumza kwamba tumia siha kabla ya jaja maradhi utakosa wa kumlaumu katika mambo aliyoyataja Mtume Ali salamu ya kutafakari ni utajiri pana watu Allah amewafungulia katika mali kwa viwango tofauti tofauti pana watu wana utajiri mkubwa pana watu wana utajiri wakati pana watu wana hali za kawaida huwezi kumuita fakiri wala huwezi kumuita maskini ni mtu anacho na ziada hiyo ziada yako hiyo unaipeleka wapi tumia ukwasi ulionao sasa ukwasi wa nguvu ukwasi wa elimu ukwasi wa ujuzi ukwasi wa fedha utumie sasa hivi kujiwekezea kabla ufakiri haujaja maana hakuna mwenye guarantee ya kubakia na utajiri au kubakia na uwezo wa kufanya mambo nyie mna mifano mingi kwenye maisha pana watu mnawajua wengine ndugu zenu rafiki zenu au mmesoma habari zao walikuwa ni matajiri wakubwa wakubwa wanatajika kwenye wakati wao wakimiliki aseti na mali kubwa kubwa lakini mambo yamewageukia sasa ukiwaona ni watu wa kusaidiwa wanatia huruma riziki yake ya kula hana na pengine kuomba mnamsaidia mkiambiana ah alikuwa fogo mkubwa sana hapa katika mji huu jamaa ameisha usichekelee wenzako hiyo ni safari yetu hujui hatima yako hujafa bado wala hujui saa ya kukoma wewe kama una uwezo waidhika na yule mwenzio badilika leo watu wamepigwa ukata hawana kitu wamebakia na porojo kuja msikitini kutuletea fujo wanaangania tuwaweke katika vikao wanalazimisha wapewe idara yeti watu wengi walioharibikiwa kwenye maisha yao ndio wenye fujo si wafanyaji porojo tu mimi bwana wakati wangu ningemaliza huu msikiti mzima hapa sasa kwani wakati wako ilikuwa misikiti haijengwi? Hukutumia fursa ya tekelele hapa na fujo. Ushastaafu huko, ushakula pesa yako ya kiinua mgongo, waleta fujo misikitini huko, na maimamu waadhini. Mzee anataka bwana, wastaafu hao hawana kitu, malofa fujo tu. Wakati wa kazini kwenye madaraka hakuna chochote walichosaidia Uislamu, sio mali zao wala vyeo vyao, bali mkimfuata kiwa madarakani anaona kama vile mnamzoea hataki mazoea na waswahili ili asije kaharibikiwa kwenye cheo chake utuzoee usituzoee cheo kitakuja kwisha na utarudi hapa sasa bora huo umerudi una CV nzuri kwa ndugu zako ni mpambanaji ulitumia wakati wako vizuri unarudi hapa umeninginiza mikono kama fisi bwana una lolote faragha tuna wakati mwingi sana sisi tumia faragha hadithi tutafakari tumia faragha kwenye kusoma tumia faragha kwenye kusomesha wakati unao mrefu tumia wakati wako kwenye kufanya ibada kithirisha ibadat alfaraid wan nawafil ibada za faradhi sunna tumia wakati wako kwenye ibada tumia wakati wako kujitoa katika kazi mbalimbali za kheri wallahi kama una hela toa fikra, toa nguvu zako wewe mwenyewe. Mimi nina wakati wa kuja kusoma au nina wakati wa kuja kusaidia kusomesha kama una elimu, nina wakati wa kusimama qiyamul layl, fursa nayo kuswali duha, kuswali witri, shuruq. Tumia wakati huo ukawa ni mtu wa kujitoa katika khairati, utakuja kukosa wakati. Na wako watu hao sasa hawana wakati wa kufanya kheri wamebanwa na majukumu wamebanwa na kazi zao anakosa upenyo wa kufanya jambo la kheri anatamani lakini hana nafasi tena majukumu yashakuwa makubwa hana wa kumwachia mrundo wa wake mrundo wa watoto wazazi wanamwangalia ndugu ndiyo kimbilio hana namna isipokuwa apambane kwa sababu nyuma yake ana jeshi kubwa hawezi kulitelekeza kuna mambo yanampita lakini wakati alikuwa nao hakuutumia alidhani atakuwa hivyo hivyo na sisi kadhalika tunakuwa na majukumu yanakuwa usidhani faragha ulionayo leo utakuwa nayo kesho sasa pana vijana wadogo tu ana mke wake mmoja kitoto kimoja au pengine hata mke hana wala mtoto hana niye na mkewe tu wawili tafikiri mapacha lakini umuone katika kheri eti naye yuko bize bize bwana una nini unajua nina katoto bwana juzi nimepata katoto bwana wakifika kumi utaswali utatoka msafara wa dawa utasoma tumia nafasi yako hivi sasa la mwisho ambalo limetajwa kwenye hadithi tunalimalizia kulitafakari ni alhaya ni uhai Allah ametupa uhai uhai huu si wa kudumu kwetu yanakuja mauti na mauti yamefaradhishwa kwetu hatukwepi Allah ndiye mwenye kujua saa ya kila mmoja wetu kufa na sababu ya kifo chake ibadallah idha mitta inqata'a al'amalu fahamu ndugu yangu muislamu ukifa ni sasa ni kesho ni kesho kutwa ni mwaka ujao fahamu ukifa tu matendo yamekoma idha mata ibn adam inqata amaluhu mwanadamu anapokufa matendo yake hukatika ila yale ambayo aliyatengenezea mfumo liko bomba ambalo aliliweka ataendelea kufaidika na amali hizo hata kama amekufa alikuwa na ilmu yenye manufaa akaisomesha ikaendelea kubaki atapata kheri za elimu hiyo alikuwa anatoa sadaka amewekeza auqaf masharii alislamia miradi ya Kiislamu kajenga misikiti kachimba visima madaris amejenga auqaf zinasimamia waalimu hudumu wa khairat kafungua maktaba ya Kiislamu kajaza vitabu na miundo mbinu watu wanasoma jana na usiku. Haya ni mabomba yanapeleka neema huko waliko. Na wengine walilea watoto wao malezi mazuri, wakawafundisha dini na akhlaq, ikawa watoto wake wanamkumbuka baada ya mauti yake, wakimwombea dua. Dua za watoto wako zinakuja moja kwa moja, lianna alwalada min sa'i abii, kwa sababu mtoto ni mbio za mzazi wake moja kwa moja unapata haya uwe umeyatengeneza hayo na wengi wamelala katika hilo hawatengenezi mambo hayo yani kutengeneza mabomba ya akiba uwekezaji huo hatuna huo ndio ukweli tumejielekeza kwenye ulimwengu wawekezaji wazuri wa dunia tunasifiwa si mchezo ule jamaa ana maaseti ah jamaa ana njaa hata akiacha kazi eh ana guarantee ya kukaa bila kulipwa na yoyote miaka elfu sawa hatukuonee husda Allah akubarikie kwenye mali yako una uwekezaji gani wa akhira mafi shay ni vitu vya hovyo ambavyo haviendani na uwezo wake ndio mambo yake haya haja na vipipi vyake vipipi hapa kwa watu wa madrasa ndio mambo yake hayo mambo ya kijinga jinga ambayo wanaweza wakafanya watu wenye uwezo mdogo ndio wanamkuta kafanya hayo uwekezaji kama ulimwengu hana ndugu zangu mauti yanasimamisha amali kwa hiyo utumie uhai wako na uhai wangu mimi tutumie uhai wetu kwenye khairat kabla hajatujia mauti yetu idhan neema ya uhai itumie kufanya tauba tubia madhambi yako muombe Allah msamaha lia na Allah maadamu uko hai hata kama una madhambi makubwa kiasi gani inna Allah ghafurur rahim Allah aliyetuumba ni mwingi wa msamaha mwingi wa huruma anasamehe madhambi yote waja wako kumwomba msamaha tumia uhai kumlilia Allah kuomba msamaha madhambi yako tumia fursa hiyo lakini tumia fursa ya uhai kurudisha haki za watu una haki za watu juu ya shingo yako na wewe unajua watu wana haki zao kwako rudisha haki zao ukiwa hai usisubiri tukuambie au tukutafsirie au watu wafafanue uonekane una hoja wewe unajua Allah amekupa akili utakwenda kwa Allah kama kuna haki za watu tumia uhai wako rejesha haki za watu kabla hujafa ndio fursa hiyo kuna watu wana haki za watu min walamwal dima wal amwal wal a'rad watu wana haki za watu kwenye damu unadaiwa damu za watu ulimwaga unadaiwa mali za watu unazo haki zao bali una haki za heshima za watu pana watu uliwakujia heshima uliwapakazia mambo ambayo hawajafanya wakachafuka wakachukiwa wakanuka, una wajibu wa kuwasafisha katika uhai wako. Tumia uhai kwenye kuyafanya haya, lakini tumia uhai wako kwenye kulinda uhai wa watu wengine, kwa sababu sisi Waislamu tunaamini kwamba mwenye kuua nafsi moja tu fakaannama qatala nnasa jamia, ni kana kwamba amewaua watu wote kwa sababu hiyo nafsi nayo ilikuwa ina malengo yake ilikuwa ina kizazi chake waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a na yule ambaye ataihuisha nafsi moja tu nikana kwamba amezihuisha nafsi zote tumia uhai wako kuchunga uhai wa watu wengine usioni watu wengine ni kama paka au panya tu au kama mbuzi tu unaweza ukamumua au ukamuumiza au ukampoteza ukamteka ukafanya kadha ukatumia uhai wako kuharibu uhai wa watu wengine anta amamaka Allah fahamu wewe mbele yako kuna Allah na kuna mahakama ya uadilifu utasimama peke yako hizi nafsi ambazo umeziua umezipoteza umezijeruhi zitakudai tumia uhai wako kuuchunga uhai wa watu wengine, pana watu watakuja kujuta wakati roho zao zinatolewa, na majuto wakati huo atawasaidia watu waovu na kufar walmutamaridin, makafiri na watu waasi katika Waislamu watakuja kujuta wakati roho zinatolewa. Hata idha jaa ahadahum almautu qala rabbi irji'un لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت أنت أنا يكفى مبكى بلي موتي أنا مجيا روياك إن تليوى أنا كفى ساسا قال رب ارجعون أتسيما أي ملوان malezi nirejesheni ulimwenguni la'alli a'malu salihan fima tarakt huenda mimi nikaenda kufanya mema katika yale niliyoyaacha anaomba wakati hata mchache arudi ulimwenguni afanye amali na pengine amepewa umri mrefu hapo anapokufa ana miaka 80 sabini 60 50 hajafanya kitu anatamani muda mfupi arudi Allah anasema kalla haiwezekani hakuna kurudi innaha kalimatun huwa qailuha haya ni maneno tu ya kujiliwaza huyu mwenye kukata roho anayasema lakini safari ni mbele kwa mbele Allah anasema wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun na mbele yao pana maisha ya kaburini watakaa hapo mpaka siku atakayofufuliwa na hapo kaburini nasalullaha salama balaa lake ni zito kheri zinaanzia pale na shari zinaanzia pale sikwambii huyo aliyelazwa kaburini atakaa miaka mingapi ni miaka elfu ni mia tano miaka elfu mbili miaka milioni mbili Allahu aalam Allah ndio mwenye kujua kwamba watu watakaa kwenye makaburi yao kwa muda gani pana watu wataneemeka na pana watu watadhurika kwenye muda wote huo Allah Allah ibadallah falnattaqillah falnattaqillah tuiandae kwa akhira safari iko karibu mbele yetu pana hatari tunahitaji kujipanga leo hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabi alkiram ajma'in aqim as-salah